Voor die koorleier, het salem van David, mag die Heere gebed verhoor op die dag van nood, mag die naam van die God van Jacob u beskerm. Mag hy te hulp kom uit die heiligdom, u bijstaan uit Sion. Mag hy alle graanoffers onthou en die brandoffers aannemelijk vind. Sela mag hy gee wat u hart begeer en alle voornemens laat geluk. Ons sal juig oor uw oorwinning en in die naam van ons God die vanels ontplooi. Mag die Heere alles gee wat u vraagt. Dit weet ek, die Heere sal aan sy gesalfde die oorwinning gee. Uit die Heilige Hemel verhoor die Heere sy gebed, die Heere gee dier sy groot mag aan om die oorwinning. Sommige vertrou op strijdwaans en ander op perde, maar ons, ons vertrou op die naam van die Heere ons God. Lis sal strijkel en val, maar ons sal rechtop en vast bly staan. Heere, gee toch aan die koning die oorwinning. Mag die Heere ons gebed verhoor wanneer ons naam roep.